Və bu təqva sahiblərindən biri, ən xeyirlilərdən olan Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh barədə bugünkü xütbəmizdə söhbət açacağıq. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu fil ilindən 30 il sonra təxminən 600-ci 600-cü ildə anadan olmuşdur. Əli radiyallahu anhunun ləqəbi Abu Turabdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm günlərin bir günü gəlir görür ki, Əli torpağın üstündə uzanıb, yatır. Və onu oyadır, deyir ki, bugündən sənin adın oldu Abu Turab. Yəni, torpaq atası o torpağın üzərində yatmağı çox sevərdi. Əli radiyallahu anhu Məkkədə doğulmuşdur və onun İslamı da qəbul etməsi çox qəribə idi. Peyğəmbər s.ə.və Peyğəmbərlik verildikdə onun hələ 10 yaşı var idi. Əli radiyallahu anhunu qohumların içərisində Peyğəmbər s.ə.v İslama dəvət etdi. Həmçinin qohumlarını da hamı susurdu. Yalnız və yalnız Əli radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, mən qəbul edirəm. Ya Rasulullah, mən qəbul edirəm. Və 10 yaşında İslam dinini ilk qəbul edənlərdən olur. İslam dinini ilk qəbul edən 4 şəxsdir. Peyğəmbər s.ə.v-in həyat yoldaşı Xədicə, onun ən yaxın dostu Abu Bakır, Əli və Mövlası Zeyd ibn Harisə radiyallahu anhum. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v onu cənnətlə də müjdələmişdir. 10 nəfər cənnətlə müjdələnənlərin sırasında Əli radiyallahu anh'ın adı da keçir. Bundan başqa Peyğəmbər s.ə.v-in səhiyyə hədisində varid olub deyir ki, cənnət 3 nəfər üçün darıxır. Təsəvvür edirsinizmi? Cənnət 3 nəfər üçün darıxır. Əli ibn Əbi Talib, Salman Farisi və Ammar ibn Yasir radiyallahu anhum. Bu üç nəfər üçün hal-hazırda cənnət darıxır. Başqa bir hədisdə də deyir ki, Həsən və Hüseyin cənnətdəki cavanlar arasında ən hörmətli olanlardandır. Ataları isə onlardan da xeyirlidir. Ataları isə onlardan da xeyirlidir. Əli radiyallahu anhu öz canı ilə, malı ilə İslam dininə çox köməklik göstərmişdir bütün döyüşlərdə iştirak etmişdir və təkbətək döyüşlərdə onunla təkbətək döyüşə çıxan düşmənə qalib gəlmişdir. Hər bir döyüşü qalibiyyətlə başa vurmuşdur. Əli radiyallahu anhunun Osmanın vəfatından sonra xilafətə gəldi. 4 il 9 ay xəlifə oldu və İslam dininə bir çox xeyir verdi. İslam dininde birçok işler gördü ve bu işlerden en yadda qalanı bir hadisədir. Onun yeni meydana çıkmış iki firgenin sonuna çıxmasıdır. Xavaricilərin və ona Allah diyenleri axıra qədər Ali radiyallahu anhu mehvetti. etdi. İlk firqə xavaricilər və bir de Əliyə Allah diyenler. Bu iki fərq, firqəni Əli radiyallahu anhu sonuna dək, son nəfərə dək məhv etdi. Və onların sayı 12 min nəfər idi. Xavaricilərin sayı 12 min nəfər idi. Əli istəmədi onları dərhal məhv etsin. Əvvəlcə onlara nəsiyyət etdi. Düz yola qayıtmağı tələb etdi. Lakin onlar onun bu təklifinə məhəl qoymadılar. İbn Abbas radiyallahu anhmanı onların üstünə göndərdi. Onlar İbn Abbas'a bir çox, bir neçə etirazlar etdilər. Bunlardan birincisi, dedilər ki, nə üçün Əli Muaviyyə ilə sülh bağladıqda yazmadı Əmir əl-Muminin. Yazdı Əli ibn Əbi Talib. İbn Abbas da dedi ki, Axı Peyğəmbər s.ə.v Hüdeybiyyə sülhündə müşriklərlə sülh bağladıqda Rasulullah sözü yazmadı yazdı Məhəmməd ibn Abdullah. İkinci, nə üçün Əli Muaviyə tərəfdən cariyə götürmədi? Döyüşdə cariyə götürmək labüddür. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, məyər müsəlman öz anasını cariyə götürərmi? Məyər sizlərdən biriniz Ayşə radiyallahu anhanı cariyə götürərdimi? Axı o tərəfdə Ayşə radiyallahu anha idi. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə Əhzab surəsinin 6-cı ayəsində buyurur ki وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَتُهُمْ Peyğəmbərin zövcələri onların analarıdır. Buna da söz tapa bilmirlər. Üçüncü deyirlər, nə üçün Quran və sünnə ilə hökm vermədi? Hökm Allahındır. İki nəfərin razılığı ilə hökm verdi. Əbu Musa əl-Əşəri və bir də Amr ibn el-As radiyallahu anhumanın razılığı ilə sülh bağladı. Halbuki hökm Allahındır. Allahın hökmü ilə hökm verməyən kafirdir. Bu cür nə? Fətva verdilər. Lakin İbn Abbas radiyallahu anhına onlara burada da gözəl cavab verir. Deyir Allah Teala ər arvad arasında bir ixtilaf baş verdikdə Quran-ı Kerimdə belə deyir. "Və in xiftum şiqaqa beynihimə fəb'asu hakaman min əhlihi və hakaman min əhliha" Əgər ər arvad arasında ixtilaf düşəcəyindən qorxsanız, hər iki tərəfdən bir münsif dəvət edin. İnsafla hökum verən, hər iki tərəfdən. İn yurida islahən yuvaffiqillahu beynəhumə. Əgər o iki nəfər onları islah etmək istəsə, sülh yaratmaq istəsə onların arasında, Allah da onlara kömək olar. Allah da onlara kömək olar. Bu ər-arvad arasında olan məsələdir. Bəs iki böyük müsəlman tayfaları arasında necə? Onları sülh, onların arasında sülh bağlamaq üçün, onları islah etmək üçün əlbəttə ki, hər bir vasitəyə əl atmaq lazımdır. Quran və sünnə ilə əgər bir şey edə bilmirsənsə, iki münsif vasitəsi ilə qardaşlar arasında mehribançılıq yaratmağa çalışın. Əli radiyallahu anhu onların yanına Xəbbəb ibn-i Arafı göndərir. Abdullah ibn-i Xəbbəb və onun zövcəsi və onlarla üç qadını da onların yanına göndərir. Xavaricilər bunları öldürürlər. Axı bunlar sizə nə etmişdir? Nə var, nə var? Əlinin adamları idi. Əlini çox istəyirdilər, onu öldürdülər. İndi də belə şeylərə rast gəlirik. Kimdənsə kiminsə xoşu gəlmir, onun tərəfdarlarına da pislik etmək istəyir. Allah kömək olsun belələrinə. Allah hidayət versin belələrinə. Sonra Əli ibn Əbi Talib Hərb ibn Murranı radiyallahu anhunu onların yanına göndərdi. Xavariclər onu da öldürdülər. Artıq Əli dözmədi. Səbri tükəndi və dedi ki, ya qatilləri verəcəksiniz, ya da sizin hamınıza qarşı vuruşacaq. Onlar da təkəbürlə dedilər ki, bizim elə hamımız qatilik. Əli radiyallahu anh da qoşun hazırlayıb onları son nəfərə dək məhv elədi. Bayaq sizə dedim ki, Əli radiyallahu anhu təkbətək döyüşlərdə daim qələbə salardı. Və bunlardan birini sizə misal çəkəcəyəm. Xeybər döyüşündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sabah mən bayrağı elə bir adama verəcəm ki, həm Allah və Rəsulu onu sevir, həm də o Allah və rəsulunu sevir. Sahabələr hamısı gecəni narahatlıqla keçirdilər ki, görəsən hansı birimizə bu nəsib olacaq? Səhərisi gün Peyğəmbər s.ə.v əlini yanına çağırtdırdı və bayrağı ona verdi. Xeybər də onun əli ilə fəth olundu. Xeybər döyüşündə düşmən tərəfdən Mərhəb adlı birisi təkbətək döyüşə çıxır və onun qarşısına sahabələrdən Amir radiyallahu anhu çıxır. Mərhəb Amiri öldürür. Sonra da fəxr edə-edə belə bir şeir söyləyir. Deyir ki, artıq Xeybər tanıdı, bildi ki, mərhəbən mən. Müharibə başlayıb, döyüş alovlanarkən, mahir silah ustası, təcrübəli ərəm mən. Bu cür nə istəyir müsəlmanlara? Mənəvi təsir göstərsin. Onları mənəvi sındırsın. Lakin Əli radiyallahu ondan heç də geri qalmır qarşısına çıxır və şeirinə şeirlə cavab verir. Deyir ki, anamın Heydər adlandırdığı mənəm. Meşələr şiri tək, zəhimli, görkəmliyəm. Düşmənləri pərən-pərən edib tez öldürərəm. Mərhəbin canına qorxu düşür. Nə üçün? Ona görə ki, Heydər sözünün mənası şir deməkdir. Əli radiyallahu anadan olanda ilk dəfə onun adını anası Əsəd qoyur, Heydər, Şir qoyur. Lakin Əbu Talib gəlir, bu ad onun xoşuna gəlmir, dəyişdirib onun adını Əli qoyur. Əli radiyallahu anh da bilir ki, mərhəb döyüşdən qabaq yatıb yuxuda görüb ki, bir şir onu öldürür. Və beləcə bu cür şeirlə ona təsir göstərir. Sonra da çıxıb təkbətək döyüşdə onu öldürür. Və Xeybər də onun əli ilə fəth edilir. Həmçinin, görün nə gözəl hədistir. Deyir ki, qiyamət günü Allah qarşısında döyüşənlərdən, təkbətək döyüşənlərdən, mübahisəçilərdən ilk dayanan mən olacağam. Əli radiyallahu anh deyir, mən Həmzə və Ubeydə radiyallahu anhum. Nə üçün? Ona görə ki, onlar ilk İslam döyüşündə, ilk İslam cihadında, Bədir döyüşündə təkbətək düşmənlə çıxdı və düşməni məhv elədi. Düşmənə qalib gəldi. Əli radiyallahu anhunun fəziləti barədə bir çox hədislər varid olunub. Bunları saymaqla sayıb qurtarmaq mümkün deyil. Bunun barədə danışmaqla yarım saatlıq xütbə bizə kifayət etməz. Bu haqda gərək günlərlə, aylarla danışaq. O sahabələr ki, onların fəziləti həddindən artıq çox olub Abu Bakır, Ömər, Osman, Əli radiyallahu anhum. Onlar haqqında alimlər heç cürət edib, kitab yazmayıb ki, birdən haqqını tam ödəyə bilmərəm. Zəhəbi rahiməhullah Siyar Ələmi Nübələ kitabı yazıb. 25 ciddi. Bütün sahabələrdən tutmuş alimlərin fəzilətinə dək. Amma bu dörd sahabə barədə yazmayın. Qorxub ki, onların haqqını tam ödəyə bilməz. Əli radiyallahu anhu Gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına ki, onunla birlikdə döyüşə çıxsın. Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, bəs bu qadınları, uşaqları, qocaları kim qoruyacaq? Sən burada qal, bir dəstə möminlə, müsəlmanla onları qoru. O deyir ki, mən döyüşmək istəyirəm. Mən istəyirəm həmişə sənin yanında olum. Peyğəmbər s.ə.v də ona toxtaqlıq verir. Deyir ki, Harun Musaya yaxın olduğu kimi, sən də mənə yaxınsan. Baxın, Harun Musaya yaxın olduğu kimi sən də mənə yaxınsan, lakin məndən sonra peyğəmbər olmayacaq. Yəni, demək istəyir ki, Harun peyğəmbər idi, amma sən peyğəmbər deyilsən, lakin Harun Musaya yaxın olduğu kimi sən də mənə yaxınsan. Sonra Əli radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.və hicrət, hicrət etdikdə onun yerində qalır. Onun yolunda, yəni Allah yolunda ölməyə hazır olur. O bilirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in evini mühasirə edəcəklər. O bilirdi ki, hər qəbilədən bir cavan seçilib ki, evə baskınla hücum eləsin və evdə olanı, yəni Məhəmməd s.ə.v-i öldürsün. O bilirdi ki, onun yerində qalsa, bu təhlükə ilə qarşılaşacaq, lakin buna baxmayaraq onun evində qalır. Və o düşmənləri o qarşılayır. Onlar da Abu Talibin, Qureyşin qorxusundan, hakimlərin qorxusundan ona toxunmurlar. Amma o təhlükəni boynuna çəkir. Peyğəmbər s.ə.v-in əvəzinə ölməyə razı olur. Həmçinin Hüdeybiyyə sülhündə 1400-ə yaxın sahabə var idi. Amma sülhü yazan kim idi? Əli ibn Əbi Talib. Peyğəmbər s.ə.v ona etibar etdi o sülhü yazmağı. Bu da onun fəzilətinə dəlildir. Sonra həmçinin onun fəziləti barədə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Əliyə əziyyət verən mənə əziyyət vermiş kimidir. Başqa bir hədisdə də deyir ki, Əli məndən, məndən sonra hər bir möminin dostu sevimlisidir. Yenə bir hədisdə deyir ki, canım əlində olan Allaha and olsun ki, əhl-i beytimi qəzəbləndirən cəhənnəmə vasil olar. Əhl-i beytimi qəzəbləndirən cəhənnəmə vazil olar. Bir hədisdə də yenə bu mənada, eyni mənada hədisdə gəlir ki, mən Peyğəmbərdən belə, belə eşitdim. Sahaba deyir ki, Peyğəmbər s.ə.vələmdən belə eşitdim. Dedi ki, əlini sevən məni sevmiş, məni sevən isə Allahı sevmiş olar. Əlinin sevgisi Allahı sevgi, olan sevgi ilə bağlıdır. Əlini sevməsən, Allahı da sevmiş olmayacaqsan. Və sonra deyir, əliyə nifrət edən mənə nifrət etmiş, mənə nifrət edən isə Allaha nifrət etmiş olar. Bir hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kim mənim yolumu tərk etsə, Allahın yolunu tərk etmiş olar. Kim Əli radiyallahu anhunun yolunu tərk etsə, mənim yolumu tərk etmiş olar. Axı səhabələrin də yolu elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu deməkdir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v günlərin bir gün Əli radiyallahu anhə deyir ki, ey Əli, səni yalnız mömin sevər və sənə yalnız münafiq olan nifrət edər. Demək, o xavaricilər kimlər idi? Onlar münafiqlər idi. Əgər onlar Əliyə, o cür səhabəyə nifrət edirdilərsə, demək onlar münafiqlər idi. Heç Əliyə də nifrət etmək olar. Cənnətlə müjdələnən, Peyğəmbər s.ə.v-in ən yaxını olan bir insana nifrət eləmək mi olar? Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhudan soruşdular ki, Əli necə insan olur? Baxın, sahabədən soruşurlar ki, o necə insan olub? Sahabə də nə desə, tərəddüdsüz qəbul edilməlidir. Sahabələr hamısı adil olub. O deyir ki, Əli insanlar arasında ən xeyirlilərdən idi. İnsanların ən xeyirlisi idi. Əli radiyallahu anhu. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun fəziləti barədə öz qızına Fatimə radiyallahu anhə görün nə deyir? Deyir ki, qızım, sənin ərin ümmətin arasında ən birinci İslamı qəbul edənlərdən, onlar arasında ən savadlı və ən müdrik olanlardandır. Baxın, qızına Əli radiyallahu anhın tərifləyir ki, onlar mehriban olsun bir-birini çox istəsinlər. Deyir ki, səninlərin İslamı qəbul edənlərin birincisidir. Onlar arasında ən savadlı və ən müdrik olanlardandır. Ona nifrət edən xavariclərdən biri, Nəfi Əl-Əzraq, gəlir Əbu Harunun yanına, İbn Omar da orada olur, radiyallahu anhına. Və o məclisdə deyir ki, vallahi ki, mən Əliyə nifrət edirəm. Onun bəzi hərəkətləri mənim xoşuma gəlmir. İbn Omar da deyir ki, Allah sənə nifrət etsin. Dünya və onun içindəkilərdən daha xeyirli olan bir insana nifrət edirsən. Baxın, dünya və onun içindəkilərdən daha xeyirli olan bir insana nifrət edirsən, Allah da sənə nifrət etsin. Əhməd ibn Həmbəl rahiməhullah deyir ki, əlinin fəzilətləri ilə bağlı olan xüsusiyyətlər, hədislər, rəvayətlər Peyğəmbərin başqa səhabələrinə verilməmişdir. Ona xas elə xüsusiyyətlər var ki, başqa sahabələrinə verilməmişdir. Məyər başqa sahabələrdən hansı biri isə Peyğəmbər s.ə.və Harun Musaya yaxın olan kimidir? Xeyr. Həmçinin başqa hədislər də. Xeybər döyüşündə bayrağı başqa sahabəyə verdimi? Xeyr. Əli radiyallahu anhəyə verdi. Və s. onun fəzilətləri, onun həmçinin fəzilətlərinə də dediyi sözlər dəlildir. Çünki ağıllı insan ağıllı sözlər danışır. Yaxşı insanın ağzından ancaq yaxşı sözlər çıxır. Təhqir, söyüş, həsəd, baxıllıq və s. ondan görmürsən. Ancaq və ancaq Allah xatirinə savab qazanmaq üçün danışır. Ya xeyir danışır, ya da susur. Əli radiyallahu anhunun dediyi sözlərdən, nəsihətlərdən bir neçəsini sizə deyəcəyəm, onu yadınızda yaxşı-yaxşı saxlayın. Bu nəsihətləri hələ bu vaxta qədər nə başqa bir sahabələr, nə də ki, bizim dədə-babalarımız belə bir nəsiyyət ediblər. Eləsə də, əvvəlkilərdən götürmüş, olublar. Əli radiyallahu deyir ki, haqq kişilərə görə tanınmır. Əksinə, kişilər haqqa görə tanınır. Haqqı bil, ona əməl edənləri də tanıyacaqsan. Haqq kişilərə görə tanınmır. Əksinə, kişilər haqqa görə tanınır. Haqqı bil, ona əməl edənləri də tanıyacaqsan. Əlbəttə ki, o sahabələr, o alimlər haqqı təbliğ etdiklərinə görə tanınıblar. Eləcə də biz, əgər haqqı təbliğ etsək, hamı bizi tanıyacaq. Öz bildiyimizi təbliğ etsək, hamı bizə nifrət edəcək. Sonra yenə radiyallahu anhu deyir ki, vaxt gələcək, İslamdan yalnız onun adı qalacaq. Soruşacaqsan, hər kəs deyəcək, müsəlmanam. Amma ibadət edən, Allaha qulluq edən çox az olacaq. Vaxt gələcək, Qurandan yalnız onun şəkli qalacaq. Hər kəsin evində, maşınında, hətta boynunda belə Qurana rast gələcəksən. Amma onu oxuyan olmayacaq. Az bir qism istisna olmaqla əksəriyyət ondan qafil olacaq. Və vaxt gələcək, məscidlər boş qalacaq. Məscidlər ibadət üçün tikilib. Tikilməyib ki, boş qalsın. Onu ancaq müəyyən vaxtlarda yada salasan. Və vaxt gələcək qondarma alimlər olacaq. Hər yerindən duran alim sayır özünü. 5-10 kitab oxumaqla bir də görürsən ki, el məhlinə hökum verir, fətva verir ki, filan kəs murciyadır, filan kəs nə bilim nədir. Axı sənin hələ onun savadına gəlib çatmağın üçün uzun illər lazımdır. Hələ gəl onun savadına çat. Ondan sonra onun barəsində hökum verməyə cürət edərsən. Sonra çox maraqlı bir hadisə baş verir. Xavaricilərdən biri gəlir ona deyir ki, axı nə üçün Peyğəmbər s.ə.v-in xilafəti dövründə Əbu Bakr və Ömər radiyallahu anhmanın xilafəti dövründə hər şey yaxşı idi. Müsəlmanlar bir idi. Hələ parçalanmamışdılar. Amma Osman və sənin xilafətin dövründə bax belə hərc-mərcilik baş verir. Ara qarışıb. Siz nə deyərdiniz buna? Cavab verə bilərdinizmi? Əli radiyallahu anh deyir ki, onlara itaət edən, onlarla qardaş olan, dost olan sahabələr mənim kimi Osman kimiləri idi. Amma Osmana və mənə dost olan, qardaş olan, Sənin kimi dələduzlardır. Ona görə də aləm qarışıb bir-birinə. Müsəlmanlar parçalanır. Həmçinin deyir, xavaricilər deyir ki, hökm yalnız Allaha məxsusdur. Əli radiyallahu anh bunu eşitdikdə deyir ki, Yəqulunə kəlimətul həq uridə bihə batil. Onlar doğru söz söyləyirlər. Hökm ancaq Allaha məxsusdur. Ancaq arxasında batil məqsədlərini güdürlər müsəlmanları bir-birinə vurmaq, müsəlmanların başına oyun gətirməkdir. Və yenə onun gözəl sözlərindən biri deyir ki, dostunu elə sev ki, ehtiyatını əldən buraxma və bil ki, nə varsa o sənin düşmənin ola bilər. Düşməninə də elə nifrət et ki, yenə ehtiyatını əldən buraxma, bil ki, nə varsa o sənin dostun ola bilər. Düşmənin dostun olanda onun üzünə necə baxacaqsan? Vaxtı ilə onun arxasında nələr danışmısan? Dostun düşmən olanda nə edəcəksən? Vaxtı ilə ona hansı sirrini söyləmsən? Gerib sirrini hər yerdə danışacaq. Səni illəkələməyə, pisləməyə, gözdən salmağa çalışacaq. Allah elələrinin cəzasını versin bu dünyada da, axirətdə də. Əli radiyallahu anhu 4 il 9 ay xəlifə olduqdan sonra Hicri tarixi ilə 40-cı ildə sübh namazını qılmağa gedərkən Abdurrahman ibn Mulcəm tərəfindən qılıncla vurulub şəhid oldu. Yenə təkrar edirəm. Ömər İbn-i Xattab, Osman İbn Affan və bir də Əli İbn Əbi Talib radiyallahu anhum. Üçü də şəhid oldu və onlar heç də döyüş bölgəsində, cihadda şəhid olmadılar. Allah istədiyinə şəhidliyi nəsib edir. Sadəcə Allahdan onu istə. Harasa can atmaq, İcazəsiz nəyəsə etmək, harasa getmək lazım deyil. Və vay olsun o xavaricilərin halına. Yazıqlar olsun ona. Onlar görün, necə sahabəni öldürdülər. Əli radiyallahu anh kimi sahabəni. Halbuki bu sahabəni uzaqdan gördükdə digər sahabələr ona baxıb qiptə edərdilər. yanlarında olan övladlarına, ona baxıb, onun üzündə olan o nura, o mülayimliyə baxıb ibrət almağı nəsiyyət edərdilər. Və hədislərin birində gəlir ki, Əbu İshaq rahiməhullah deyir, atamla birgə cümə namazına getdik. Mən uşaq idim. Əli radiyallahu anhu minbərə qalxdı və xütbə söyləməyə başladı. Atam Əli minbərə qalxarkən dedi ki, oğlum, bax, bu möminlərin əmiridir. Möminlərin əmiri. Bax, gör, necə insandır. Mən ona baxdım və gördüm ki, ağ saqqallı, ağ saçlı, nurani bir qoca idi. Əli radiyallahu anh da 63 yaşında vəfat etdi. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v də, Abu Bakr də, Ömər də, Əli də radiyallahu anhum 63 yaşında vəfat etdilər. Allah subhanətə alə bizi o raşidi xəlifələrə oxşarlardan etsin. Bizi onun doğru yolundan saptırmasın. Və hər müminin qəlbində o səhabələrə qarşı, xüsusən də bu dörd möhtəşəm möhtərəm sahabələrə qarşı məhəbbət oyatsın. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم